Ang bahaging ito ay bahagi ng singit nyo. Come on everybody, let's sing it! Nagpunta ako sa ating tindahan ni Chungli at bumili ako ng patis. Nakita ko si Sagat kasama si Rayo. Uutang daw sila ng bukayo. Kaso mo, nagiinuman doon si Ken tsaka si Baron. Ang nangyari nito, eh, nagkabatripan sila ni Chunli. Tinadyakan ni Chunli at sabay sinabing, Hindi ka pwede makautang dito! Hindi na pwede! Walang iya! Ang tampo ngayon si Baron si Ken. Nilaya nila si Tiok tsaka si Chami. At ang sarap na kanilang inuman ay napunta sa patis. Napakasarap ng patis. Ang sarap-sarap ng patis. Nagalit si Chun Sagat at saka si Ryan. Si Chaming nalasan sa toyo.